نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله فإن الوصاية بها تمسك بمنهج الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله لقد امتن الله على المؤمنين بهدايتهم إلى الإيمان قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وهذا يدل على عظم هذه المنة وأهمية هذه النعمة إن, إن الإيمان هو الذي يحقق لصاحبه الغاية من هو الذي يحقق لصاحبه الغاية التي من أجلها خلق وهو الذي يجيب عن الأسئلة التي هي من أمهات الأسئلة ويبينها بيانا شافيا تبين له تبين له الجواب عن أسئلة مثل السؤال من أين أتى وإلى أين يذهب وماذا يفعل في هذه الحياة الدنيا فيخرج المؤمن بهذه الأجوبة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام وإنصافه إن الإيمان يبني من المؤمن شخصية شامخة ويبني من أمته أبغارة طيبة متزنة قال تعالى عن شخصية المؤمن ليس البر, <clears throat> ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فلا صدق حق الصدق إلا بالإيمان فلا صدق حق الصدق إلا لأهل الإيمان ولا تقوى إلا بالإيمان والإيمان في المؤمن من الخوف من الله والرجاء في الله المنافيان لليأس القاتل المشؤوم في المؤمن التعامل بالصدق والأمانة, والأمانة والوفاء وقال تعالى عن أمة الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن أهميته أن الإيمان هو السبب في طمانينة القلب قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولأجل أهمية الإيمان ولأجل أهمية الإيمان وكونه محورا لحياة المؤمن فلا بد من معاهدة الإيمان ولا بد من سقي شجرته وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإيمان ما أنهم مؤمنون قال, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وأمر فأمر المؤمنين بالثبات على الإيمان مما يدل على ضرورة معاهدة الإيمان وإن الإيمان من طبيعته يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ومن أهم عناصر معاهدة الإيمان العلم العلم بما يزيد الإيمان والعمل بذلك العلم ثم العلم بما ينقص الإيمان والسعي في والسعي في الإعراض عن والسعي في الإعراض عن أسباب نقصان الإيمان وإن للإيمان شعبا كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه من حديث أبي هريرة فأفضل أمور الإيمان مؤاهدة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذلك بالتوحيد المنافي للشرك والتسليم المنافي للكفر والإعراض ومما يزيد الإيمان تلاوة ومما يزيد الإيمان تلاوة كتاب الله والاستماع تلاوة كتاب الله بفهم وتدبر والاستماع لتلاوته وحضور مجالس العلم ومؤاهدة الصلاة فقد سميت فقد سميت هذه العبادة صلاة إيمانا قال تعالى وما كان الله ليضيء إيمانكم أي ليضيء صلاتكم التي أوقعتموها متجهين إلى بيت المقدس ومما يزيد الإيمان أداء الأمانة فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ومن الأمور التي تنقص الإيمان وتجعله أربة لضعف وتجعله أربة لضعف للضعف والحفال غشيان المعاصي لا سيما تلكم المعاصي التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتلبس بها يرفع, يرفع عنه الإيمان وتلك هي الزنا والخيانة وشرب الخمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وزاد الإمام مسلم في رواية هذا الحديث والتوبة معروضة بعد أي إن باب التوبة لا تزال مفتوحة لمن تلبس بهذه الأمور ومن, ال... ومن تلك الأمور التي تنقص الإيمان خصال النفاق الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم أربعون من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث أبي هريرة وإذا اؤتمن خان فاحفظوا إيمانكم أيها المسلمون وتعاهدوه واعملوا بالأعمال التي تزيد الإيمان واحذروا, تلكم واحذروا تلك الأعمال التي تنقص الإيمان وتلحق أصحابها بزمرة المنافقين وإن من علامة ثبوت الإيمان وقوته في قلب الإنسان الرقة الرقة رقة القلب لذكر الله تعالى قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن علامته وجود حلاوة وجود حلاوة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا من كان الله أحب إليه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن علامات نقصان الإيمان وضعفه في قلب قسوة القلب من ذكر الله وقال جل وعلا فويل في قلوبهم من ذكر الله ومن علاماته الأمن من مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا na yi makaina wasici da jin tsoronsa da kuma muga baki ɗaya. domin wannan wasiya yin wasiya da tsoron Allah koyi ne da Allah jalla wa'ala yanda Allah shi da kansa ya yi wasiya gare mu da kuma ga waɗanda suka gabace mu na daga ahalin kitab kan mu ji tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tsoronsa a sirri da kuma a bayyane daga cikin babbar ni'ima wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi muminai shi ne shiryar da su ya zuwa ga imani wannan ni'ima ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi gorinta ga muminai ya kuma bayyana musu irin matsayinta Allah ba zai yi gori da ambatan ni'ima ba illa cewar wannan minna wannan baiwa wannan kyauta da yayi kyauta ce babba wannan ni'ima da yayi ni'ima ce mai muhimmanci Allah jalla wa ala yace Allah shine yake muku baiwa yake muku gori cewa ya shiryar da ku ya zuwa ga imani in kun kasance masu gaskiya babu abin da ya kai imani a rayuwar mumini domin imani da shine Allah madaukakin sarki ya tsantar da mutum daga cikin halaka ya zuwa ga tsira daga cikin dufai ya zuwa ga haske imani shi ne wanda yake amsa masa tambayoyi wanda ba zai taba samun abinda zai zai amsa masa waɗannan tambayoyin ba illa imani imani shi ne waɗannan tambayoyi shi ne daga ina mutum ya zo ina zai tafi me yake yi a wannan rayuwa ta duniya jawabi ga waɗannan tambayoyi shi ne yake fitar da ɗan adam daga cikin takurar rayuwa ya zuwa ga yalwar rayuwa da yalwar rayuwar duniya da kuma yalwar lahira ne yake fitar da mutum daga zalimi eh, yake fitar da mutum daga bautar muta bayin Allah ya zuwa ga bautar ubangijin bayi kuma shi ne yake fitar da mutum daga cikin zalincin addinai ya zuwa ga adalci da wato daidaito na addinin musulunci to wannan imani shi ne yake ma mutum irin wannan baiwa da ita ce mutum yake zamantowa ya samu fifiko akan sauran mutane kuma yake gina al'imanin nan shine yake gina al'umma wadda take al'umma madaidaiciya ba ta wuce iyaka ba ta kuma tawaya ba ta yin sassauci kuma ba ta zurfafawa al'umma wadda take madaidaiciya a cikin dukkan al'amuranta to babu abin da yake gina al'umma irin wannan sai imani Allah maɗaukakin sarki ya yabi muminai da cewar da cewar su ne masu gaskiyar imani su ne masu hakikanin gaskiya su ne masu hakikanin takawa saboda me saboda sunan imani kuma imanin nan ba a suna yake ba imanin nan da sifofi wanda su ne Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su ya ce ba nagarta ba ne ku fuskanci gabas ko ku fuskanci yamma da sallah saboda haka ba suna ba ne da da'awa da kiblar da kake fuskanta a'a nagarta ita ce nagartar imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da ranar da annabawa da littattafan Allah da ranar lahira da kuma sauran sifofi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata yayin da ya ambata su a cikin ayar laisar birru sai ya ƙarasa ya ƙare ta da cewar ula'ika humul ula'ika ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne magaskata su ne wanda suka yi gaskiya kuma su ne masu tsoron Allah babu gaskiya haƙƙin gaskiya illa ga mai imani da Allah babu tsoron Allah haƙƙin tsoron Allah illa ga mai imani da Allah don haka imani shi ne wanda zai sanya shi ya samu sifofi kyawawa sifar wato a ƙaunar Allah da tsoron Allah sifa wadda take ɗauke masa yankewar ƙauna da jin cewar babu wata mafita a gare shi da jin cewar babu wani alhairi da yake kaunar zuwansa da imani zai zamanto yana da aminci da Allah yana da ya ƙaunarsa kaunarsa ga Allah domin Allah madaukakin sarki shine arrahmanur rahim shine wanda yake mai rufin ihsani ga bayinsa to shigar wannan imani a cikin zuci shine zai sanya masa raja'i ya ya ɗebe wato yankewar kauna wanda da shine shedan yake halakar da 'yan adam kuma imani shine yake ɗora shi akan sifofi na wato cika alkawari da rikon amana da kuma rikon kalma da rashin yaudara da rashin miyagun ɗabi'u da miyagun halaye don haka ya zamanto yana daga cikin larura a rayuwar mumini ya rinka kula da wannan imani da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan haske da Allah ya dasa a cikin zuciyarsa wanda da shi ne ya sanya al'ummar da yake cikinta da ya fita a cikinta ta zamanto fiyayyar al'umma kamar yadda Allah ya ce ku ne fiyayyin al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna kuma kuna imani da Allah to ya zama wajibi a kan mumini ya kiyaye wannan imani nasa ya tsare shi ya kuma rinka shayar da bishiyarsa da ruwan da zai sanya wannan bishiyar ta yi girma ta yi fure ta yi fitar da 'ya'ya wanda za ta zamanto tana ana amfana da ita ana amfana da wato kyawawan wato ƴaƴan itatuwanta a kowane lokaci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya buga misali na wato bishiya wadda take kyakkyawa kamar kalma ce kyakkyawa ita ce kalmar imani wadda asalinta tabbatacce ne shine tabbatar imani a cikin zuci kuma rassanta daga inda eh, eh, wato rassanta sun yi tsawo sun kai cikin sararin samaniya to imani haka yake yana gina mutum gini wanda yake na karfi wanda yake dukkan iska wanda za ta zo ba za ta jijjiga shi ba domin saboda kyakkyawan wato asasi da ya samu na wato sanin Allah wanda yake kore masa jahilci da tauhidin Allah wanda yake kore masa shirka to shi imani bisa ɗabi'arsa ba a tsaye ba wato albu ne guda ɗaya ƙyam wanda baya raguwa baya ƙaruwa ba bal imani yana ƙaruwa imani yana raguwa yana ƙaruwa da ayyukan bin Allah yana raguwa da ayyukan saɓan Allah sai ya ƙarfi a cikin zuci har ya zamanto ya kai mustawar yaƙini yaƙini wanda yake zai kore masa wata shakka wanda zai sanya shi ya samu halaye da sifofi ababen yarda a wajen Allah ya zamanto miyagun halaye irin na shekan sun zamanto Allah ya tsirar da shi daga gare su to saboda ne saboda wato kula da abin da zai ƙara imaninsa to ayyuka dukkan wani aikin ɗa'a wanda yake zai yi biyayya ga Allah a ciki idan mutum ya yi shi Allah zai karfafa imaninsa da wannan aikin dukkan wani aikin sabo idan mutum wanda yake wanda Allah baya sansa Allah baya yarda da shi idan ya yi shi wannan aikin zai tawaye karfin imani a cikin zuciyarsa to daga cikin ayyukan da suke ƙara imani su ne wato har a rassan imani shika-shikan imani hanyoyin imani wanda ake ce musu shu'abul iman wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin hadisi ingantacce na abu huraira cewa shi imani yana da rassa guda saba'in da 'yan kai mafi girman reshen imani mafi girman reshe daga cikinsu shi ne faɗin la'ilaha illallah mafi ƙasƙantarsa shi ne ka ga cuta a hanya ka ga abin da zai cuci mutane a kan hanya ka kawar da shi don kada mutane su cutu shi ma wannan imani ne kuma shi ne mafi ƙasƙancin imani sannan ya ce sallallahu alaihi wasallam kunya ita ma reshe shi daga cikin rassan imani da aka ga mutum yana kunya yana kunya ya yi fitsara yana kunya yi rashin mutunci yana kaffa kaffa da abin da zai zubar masa da mutunci wannan dalili ne cewa yana da reshe daga cikin rassan imani kuma ka ga mutum baya damu shi da kunya yana tutiya da rashin kunya yana cewar shi ya iya fitsara yana tutiya da wannan alama ce ta raunin imani a cikin zuciyarsa cewa wannan reshe na imani babu shi a cikin zuciyarsa to don haka mutum ya kiyaye waɗannan rassa na imani waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kuma malamai suka bayyana su a cikin littafansu kamar imamul ya yi littafi guda wanda ya ambace shi sunansa shu'abul iman rassan imani wanda ƙoƙarinsa a cikin wannan littafi ne dukkan ayyuka da suke an sufanta su da cewa ayyuka ne na imani ya tattara su a cikin wannan littafin haka ibn hibban a cikin littafinsa al-ihsan bi tartibi sahih ibn hibban ya jero su har suka kai wannan adadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma ibnu hajar ya jero su a takeice a cikin sharhinsa na wannan hadisi a cikin fathul bari don haka daga cikin abinda da mumini ya kamata ya kula da yin sa wajen wato kula da imanin sa shine ya san waɗannan abubuwan da suke ƙara imani waɗannan rassa na imani ya san su ya kiyaye su kuma ya ƙoƙarin aiki da su sannan kuma ya san abubuwan da suke tawaye imani suke ruguza rauninsa a cikin zuciya waɗanda suke ya jaba idan ya san su kuma ya nisance su ya kiyaye su kada ya aiki da su idan kuma har ya jarabtu da aiki da su ya gaggauta tuba zuwa ga Allah daga cikin waɗannan akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa ayyuka ne da wato yayin da mutum ya cuɗanya da su ba zai sifantu ba zai zamanto mai sifantuwa da sifar imani a lokacin ba su ne zina da shan giya da sata da ha'inci abu huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mumini baya yin zina yayin da yake yin zina mai yin zina baya yin zina yayin da yake yin ta alhali yana mumini mai shan giya baya shan giya yayin da yake shanta alhali yana mumini mai yin sata baya yin sata yayin da yake sata alhali yana mumini kuma babu wanda zai yi kwace ya yi sane na wata haja wanda mutane suke ganin kimar ta suke daga kai su kalle ta saboda kimar wannan abin ya zamanto shi kuma ya zo ya kwace ko ya yi sane ya tafi da shi yayin da yake yin haka ba zai yi haka ba alhali yana mumini imam muslim da ya ruwaito wannan hadisin ya ce kuma tuba abin bujirewa ne bayan nan ma'ana duk da yi wannan bai sifantu da sifan imani ba amma idan ya tuba zuwa ga Allah imaninsa zai dawo daram amma yayin da yake yin wannan to ba zai sifantu da sifan imani ba to yaya halin mutum zai kasance yayin da ya zamanto ya ci danye da irin wannan imani da irin wannan aiki da ake da ake zare masa sifar imani idan ajali ya zo masa a cikin wannan hali Allah ya kiyashe mu da tabewa don haka yan uwa musulmi mu kula da imaninmu ba abinda muke da shi a rayuwa da ya kai imani ya fi mana wato dukkan wani abinda ake samu a wannan rayuwa ta duniya domin shi ne wanda dalilin zuwanmu nan. dalilin zuwanmu abinda yake shi ne abinda Allah zai tambaye mu Allah ba zai tambaye mu nawa muka tara na dukiya ba ‘ya'ya nawa muka samu mata nawa muka aura ayyuka nawa muka yi gida nawa muka gina me muka aikata a wannan duniya na gina wannan duniya Allah ba zai tambaye mu wannan ba Allah abin da zai tambaye mu shine imani tambayoyin da za a yi mana tambayoyi ne na imani a kabari za a tambaye mu akan Allah za a tambaye mu akan alkur'ani za a tambaye mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan dukkaninsu al'amura ne na imani shi yasa Allah madaukakin sarki yayi umarni ga mu'minai tare da imaninsu yace su imani ya ce ya ku wanda suka imani ku yi imani da Allah da manzansa da kuma abinda aka so ake sassaukarwa ya zuwa ga manzansa da kuma littafin da aka saukar gabaninsa ya ce duk wanda ya kafurta da Allah da ranar lahira da littattafan Allah da mala'ikunsa da kuma annabawa to hakika wannan ya bace ya bata bata wanda yake manisanci to wannan ya nuna abinda ake nufi da cewar ya ku mu'minai ku yi imani ma'ana ku dawwama a cikin imani shine kada ku zarda wani abu ya zo ya raba ku da imani dan haka babu abinda da mu kiyaye mu killace mu alkinta a cikin rayuwarmu irin wannan imani mu kiyaye mu kiyaye shi mu kuma koyaushe shi shine kokarin ya karu ya dadu ya ƙara ƙarfafa a cikin mu Allah ya ƙara mana imani daga cikin abubuwan da suke ƙara imani tilawar alƙur'ani tare da fahimta da zurfin tunani a ciki da kuma sauraron tilawar alkur'ani da halittar majalisan ilimi domin halittar majalisan ilimi yana ƙara imani kamar yadda mu'az ibn jabal yake ce zo mu yi imani na sa'a guda menene wannan imanin shine ku zo ku yi muzakarar ilimi wato ku zo ku nemi ku tunatar da junanku ko da kun san abin ku tunatar da junanku abin da kuka sani na ilimin alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yace wannan imani ne na sa'a yace ta'ala nu'minu sa'a zo mu zauna yi imani na sa'a na wato sa'a guda daga cikin abin yake a karfafa imani rukun amana domin ita amana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewar babu imani ga wanda ba shi da amana saboda haka rukun amana yana daga cikin abin da yake karfafa imani don haka ma'aikata su rike amana jagorori na siyasa su rike amana jami'an tsaro su rike amana malaman makaranta su rike amana ma'aikata da suke mu'amala tsakaninsu da musulmi su rike amanar aikin da aka basu matan aure su rike amanar aure banda haɗintar mazajensu iyaye da masu aiki su rike amana duk wannan abubuwa ne duk wannan rike wannan amana wanda take kusan duk ayyuka da za ka gani amana tana da alaka da ita to rike ta da kula da ita yana daga cikin abin da yake ƙara imani a cikin zuci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu imani ya ba mu imani tabbatacce ya ba mu imani mai ƙaruwa kuma ya nisantar da mu daga abin da zai raba mu da imani daga abin da kuma zai sifantar da mu da sifar marasa imani su ne masu munafunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu da sifantuwa da sifofinsu wato sifofin munafikai na idan mutum ya yi magana ya karya idan an amince masa ya ha'inci idan ya kulla alkawari ya saba idan kuma ya ce idan ya tashi rigima ko musu da mutane ya zamanto yana fajirci ya wuce iyaka baya kiyaye al'ada baya kiyaye kyakkyawan hali baya kiyaye al'ada waɗannan sifofi ne waɗanda suke suke wato warware imani kuma suke nuna alamar rashin imani to wannan imani yana da alama in ya tabbata a cikin zuci shine zaka ga zuciya tana taushi ya zuwa ga ambaton Allah yana tsora zuciya tana tsoro yayin da ake mata wa'azi zuciya tana raurawa yayin da ta ji ayoyin Allah wannan alama ce na imani kuma daga cikin alamar raunin imani shine kekashewar zuciya yayin da mutum ya ji ana ambaton Allah da kuma kaucewa da nisantar ambaton Allah da mutum ya zama to baya son ambaton Allah baya son majalisan da ake ambaton Allah to wannan alama ce ta rauni imani wanda ya jarabtu da wannan to sai ya gaggawa ya zo ya nemi magani menene maganin shine ya fuskanci Allah da tuba da kuma saurara kuma matsa zuciyarsa akan halartar majalisan ambaton Allah domin zuciyarsa ta rayu ta zamanto ta rabu da ke ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da ke ƙasar zuci Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wanda ya min salati daya Allah zai masa salati goma Allahumma salli Muhammadin wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali barik ala Muhammadin wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل الأمن والقرار في في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم فك أسار اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر المأسورات من المؤمنات اللهم فك أسراهم ونجهم من كرباتهم يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعن المستضعفين من المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين المحسنين من المؤمنين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله